e, kakav je propisni kaba koji ne pokriva oči i u kojim uslovima se treba nositi takav? Vrsta odjevanja, bismillah, alhamdulillah, sve to samo se kod žene, kad je pitanje nikab, znači način nošenja, da žena ima nekad mogućnost da dio ima oto slobodnog, da može da žena prati, da pogledom prati pogled, kretanje, znači nije zabranjeno, ali ima razne vrste nikabe, znači ako žena ističe posebno svoje oči, znači da bude zapaženo, to mora biti pokuđeno. Znači treba imati nijet da se boji Allah subhanahu wa ta'ala, da njen pogled upravo bude oboren, jer Allah naređe vjernicama da njen pogled bude oboren. Zato imamo sad nikab, alhamdulillah, žena koja nosi nikab, da ima alhamdulillah na jednostavan način da bude njeno lice skriveno i da ne, pada, znači kada je u prisustvu muškaraca, da bude izolovana od pogleda drugih.